Die volk wat in die donker gelewe het, sien een groot lig. Een lig skyn oor die mensen wat gewoon het in een land waar dit baie donker is. Heere, het die mensen baie meer laat word en het hulle baie blij gemaakt. Hulle is voor so blij soos in die tijd wanneer hulle die koring afsny. Hulle juig soos wanneer hulle gewen het in een oorlog en wanneer hulle die vijanden so goed vir hulle self vat. Ja, hulle was die vijanden se slawe, hulle moes jeke draag en die vijanden het hulle met kiris geslaan. Maar hulle breek die hekke en die kiris soos daar die dag toe om die medianie te oorwin het. Ja, hulle vaat die skine wat op hulle getrap het en hulle vaat die kleren van die soldaten wat partij van hulle mensen vermoor het, en hulle verbrand die skine en die kleren. Ja, een kind is voor ons geboren, die Heere het voor ons een sien gegee, en die kind zal koning word. Hulle sal omnieuw, die man wat wonderlijke plannen kan maken die man wat oorlog kan maak soos God, die man wat altijd vader is, die koning van vrede. Hij zal een belangrijke koning wees, en daar zal altijd vrede wees. Hij zal koning wees soos sy voorvader David, hij zal rechtvaardig wees en hij zal altijd recht doen aan allemaal. Die Heere wat oor alles regeer, zal dit laat gebeur, want hij zal ons niet los nie. Die Heere het de boodskap gestuur vir die Israëlieten, die nageslag van Jacob het dit gehoor. Die hele volk het dit geweet, die mensen van Ephraim en die mensen wat in Samaria woon. Maar hulle is hoogmoedig, hulle sê, die mire wat ons van klei gebouw het, het ongeval, maar ons zal weer mire bou, ons zal dit van klip bou. Die vijanden het die wilde vijabome afgekap, maar ons zal sederbome plant. Toe die Heere die vijanden van koning Ressen beskerm en hy het vir hulle gesê hulle moet koning Ressen aanvallen. Die Arameers het uit die ooste gekom en die Filisteine uit die weste, en hulle het Israël aangeval. Hulle het die land deeltemaal verwoes, maar dit was niet genoeg voor die heren nie. Hy het kwaad geblei en hy het aangehou om hulle te straf. Maar die volk het niet teruggekom naar die heren toe nie. Die heren wat oor alles regeer, het hulle gestraf, maar hulle wel niet nabij om wees nie. Die heren het op een dag die kop in die staart uit die volk Israël uitgesnijd die palmtak en die visie. Die leiers en die mensen wat na bij die koning mag kom, is die kop of die palmtak, en die profete wat leens vertel, is die stert of die visie. Die mensen wat die volk mislei, het hulle verkeerd gelei, daarom weet die volk niet waar na toe hulle moet gaan nie. Dit is hoe kom die Heere nie meer hou van die jong mensen nie en dit is hoe kom hy nie meer jammer is vir die wees en weeskinders nie. Hulle is allemaal sleg en hulle sê dom dinge, hulle praat niet soos die Heere wil jy nie. Maar dit was niet genoeg voor die Heere nie, hy het kwaad geblei en hy het aangehou om hulle te straf. Ja, hulle sonde was soos een vier wat brand, dit het die doorings en bosjes verbrand, dit het die planten en die bos aan die brand gesteek. Die rook het in die lucht opgegaan, die Heere wat oor alles regeer, was kwaad. Daarom het die vijanden die land verwoes, en daarom het die volk geword soos vier maakhout. Hulle is niet jammer voor mekaar nie, so is wilde dieren wat alles opvreet, so maak hulle oorlog teen mekaar. Hulle hou nie op nie, hulle word zwakker en zwakker. die mannese stam maak oorlog teen die Efraam stam en die Efraam stam maak oorlog teen die mannese stam, en hulle maak saam oorlog teen die Heda stam. Maar dit was niet genoeg voor de Heere nie, hy het kwaad geblei en hy het aangehou om hulle te straffen.